nó chập này bỏ hết cọng luôn Thank you. จีวรโยนใส่มันจีวรโยนเอาจีวรโยนจีวรโยนเลยเดี๋ยวจะไปส่งส่งให้ดีส่งให้ดี งมือกับหาร่วงเลยออหน้ามึนด้วยตัวใหญ่ตัวขนาดนี้หลายพันบาทแน่ๆกว่าข้างบนเลยจะมา จะมากลางสงอ๋อเหรอ แบบไปนี่กินแมลงกินอะไรเอาไปนู่นเอาไปนี่